Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umrite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio ponovo i poživio na ovom bareć mjestu da nastavimo govoriti o Allahovim lijepim, lijepim imenima i njihovim značenjima. Večeras, draga braćo i cijene sestre, i oni koji nas prate preko interneta, govorit ćemo o jednom novom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu, o značenju tog imena, mada je Allah subhanahu wa ta'ala davno se opisao tim imenom. Ime, nakon svih ovih imena koje smo do sad radili, koja ukazuju na Allahu subhanahu wa ta'ala rububijet, uluhijet, da je on subhanahu wa ta'ala zaslužan da bude obožavan, da se njemu pokoravamo, da se na njega oslanjamo, da je on istinski zaštitnik svih vjernika, da se on brine o svojim vjernicima, da je on blag prema vjernicima, da on sve čuje, da on sve zna, da Allah te barek vatala ima univerzalni nadzor na svim svojim stvorenjima, da mu ništa u njegovoj vlasti ne promiče njegovoj kontroli i savršenstvu. Govorit ćemo o imenu koji ukazuje na značenje da je on te bare kvetara zaslužen. Jedino se hvali da se veliča i slavi. Tako da se radi o imenu El Hamid. El Hamid. Hvale je dostojan. Onaj koji se hvali. Onaj koji se veliča. Onog ili onaj kojeg sva stvorenja veliča i slavi. Pa ćemo vidjeti nakon tih kazivanja o značenju ovoga velikog imena Allaha subhanahu wa ta'ala gdje smo mi u slavljenju, veličanju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U arapskom jeziku imamo značenje tahmida. Tahmid. Imamo značenje hamda i imamo značenje šukra. Tahmid daleko je znači obuhvatnija e, pohvala i zahvala Allaha Tebareke ve ta'ala od hamda. A hamd je sveobuhvatniji od šukra. Odnosno hamd kada kažeš alhamdulillah pohvaljuješ i zahvaljuješ Allahu Tebareke ve ta'ala. Pohvaljuješ Allaha Subhanahu wa ta'ala njegovim lijepim imenima, savršenim osobinama, njegova djela koja je znači stvorio i ujedno zahvaljuješ na svemu onome što ti je podario. Dok kada kažeš šukr, šukr u arapskom jeziku je znači izraz koji obuhvata i sadrži da samo zahvališ čovjeku na nečemu što ti je učinio. Bez da mu pohvaljuješ njegove osobine. A nekada kada se pohvališ čovjeku sa hamdom, pohvaljuješ znači njegove lične osobine koje ga krase, a u isto vrijeme zahvaljuješ mu na dobročinstvu koje ti učinio. Razumijete, to je razlika. Dok samim šukrom ne pohvaljuješ njegove pozitivne osobine, nego samo dobročinstvo koje ti je ukazao ili iskazao, znači nešto što ti je, nešto što ti učinio. Allahu te bareke ve tala ima El Hamid u Kur'anu se spominja 17 mjesta. Znači, obrate pažnju na ajete koje ćemo citirati sada, ajete koje ćemo citirati u toku predavanja i ajete koje ćemo citirati na kraju. Zbog čega? Zato što smo kazali da kada Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoje ili jedno od svojih lijepih imena, to ukazuje na savršenstvo ili to je vrhunac savršenstva ljepote koje može imati e, i obuhvata Allahu subhanahu wa ta'ala ime od značenja. Međutim, kada dođe ime iza imena, znači spomene se jedno ime, pa nakon toga drugo ime, kazali smo u onim prvim predavanjima znači prva da, možda drugo predavanje, da ukazuje na savršenstvo, znači savršenstvo nad savršenstvom. Kada se spomenu dva imena jedno, jedno iza drugog. Tako da obratite pažnju kako će se navoditi ova Allahova Tebare tala imena, odnosno ime Hamid, kada dođe znači neko od drugih Allahovih imena prije ovog imena i kada dođe ovo ime El Hamid prije drugog, prije drugog imena da bi shvatili važnost i značaj zaista da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji jedino znači on je taj koji se pohvaljuje slavi veliča i kojem se ibadet i kojem se ibadet čini <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala u suri Hud u 73. majetu kaže Rahmetullahi wa barakatuhu alikum ahlal bejt Neka je Allahova tebareke ve ta'ala milost i blagoslov na porodicu ove kuće, odnosno vjerovjesničku porodcu, kuće. Kompletni, znači, koja, koja e, koji se nalazi, znači, od ukućana u toj kući. Zatim kaže Allah, innehu hamidum međid. A zaista je on hvale dostojan i slavljeni. Hvale dostojan, međid nismo radili, ali ćemo raditi je Znači, hvale dostojan i slavljeni. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Ibrahim u osmom ajetu وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد I Musa kada se obratio, govoreći narodu, kada bi svi vi nezahvalni bili, obraća se znači narodu u kojem se Musa a.s. pojavio i svi oni koji su od stanovnika zemlje, svi kada bili nezahvalni Allahu te bareke zaista je Allah jun hamid. Zaista je Allah Đelešanu taj koji je neovisan o svim znači stvorenjima, ali on hamid hvale dostojan. Znači Allah te barek je neovisan, gani. Zatim iz ovoga što mi govorimo, on je taj iz čiji riznica dobro dolazi, koji spušta, znači koji ti daruje sve ono što posjeduješ. na osnovu toga završava da je on nakon toga hamid koji je hvale dostojan, jedini koji zaslužuje, znači hamd, da ga pohvaljuješ, da mu zahvaljuješ, da ga slaviš, da ga veličaš, da ga cijeniš, da ga poštuješ. <clears throat> Zatim Allah Đelešan kaže u suri Lukman u 12. ajetu وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ Ko bude zahvaljivao Allahu Đelešanu, takav, takav će imati korist sam za sebe. Samo će to njemu koristiti, razumijete? Znači šukr, zahvalnost, poniznost, pokornost, ako budeš iskazivao, znači Allahu tabareke ve ta'ala, to će tebi koristiti. Nakon toga kaže Allah Đelšanu, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ hamid. A onaj koji bude nezahvalan, nepokoran, pa Allah Đelšanu je novisan i hvale, i hvale dostojan. Znači, on je neovisan o svemu onome što vi činite, o svih tim ibadetima koje činite, radite, to Allahu te bareke ništa ne znači. Ali je on te bareke hvale dose, on traži da bude hvaljen, slavljen, da se on veliča. Što ćemo govoriti ako bude u nastavku predavanja. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri El Buruđ u osam majtu. Samo neki mi smo kazali da su ovo Allaho ime spominjeni koliko mjesta u Koranu? 17 ili 18? 17 mjesta. U suri, znači El Buruđ, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ I nisu se ismijavali, nisu ih vrijeđali, nisu ih napadali, nisu ih grdili, nisu ih protjerivali, nisu ih ništavali, ni zbog čeg drugog, osim što su vjerovali u koga? U El Aziza, u moćnog, jakog, koji je El Aziz i El Hamid, koji slavi, odnosno pohvale svaki je dostojan. Razumijete? Zbog čega su bili progonjeni, zbog čega su bili lažu tjerivani, zbog čega su bili tlačeni, zbog vjerovanja u El Aziz, moćnog, snažnog Allaha subhanahu wa ta'ala, El Hamida, koji je svake pohvale dostojan, jedino on te bareke, te bareke Zato nakon toga su oni, znači zbog te vjere koju su posjedovali, bili protjerivani i osjećali su ono što osjećaju danas muslimani u mnogim državama gdje im se nepravda, nepravda i zulum nanosi i čini. <clears throat> Značenje ovog Allahovog te bareke imena El Hamid, šta su kazali učenjaci kada se odnosi na Allaha te bareke Pogledajte Ibn Žarir, rahimahullah, kada govori o ajetu, wa'alamu anna Allahe ganijun hamid, u suri Bekari, 267. ajetu, i znajte dobro da je Allah subhanahu wa ta'ala neovisan i hvale dostojan. Podučava da svaki čovjek, svaka osoba dobro zna da je i on taj koji je hvale dostojan, koji se treba veličati, slaviti, cijeniti i kojem treba zahvaljivati na svim svojim halovima. Pa kaže Ibn Đari Rahimahullah ovdje, to jest on je hvaljen kod svojih stvorena, stvorenja. Znači, njega stvorenja hvale, njega stvorenja veličaju. Zatim kaže, zbog onoga što im je podario od neizmjernih blagodati. Razumijete? Zašto ćeš Allahu zahvaljivati? Allah ti dao život, Allah te počastio, Allah ti dao zdravlje, Allah ti dao sve što posjeduješ. Pa kome će zahvaliti ako nećeš Allahu te bareke, te bareke vetala. Zato je on zaslužan da bude taj koji se hvali, koji se, e, kojem se zahvaljuje, koji se slavi i veliča. Zatim kaže, iz svoje dobrote i blagodati prema njima. Opet to što ti podari Allah subhanahu wa ta'ala, mogu ti uskratiti. Jer on daje kome hoće, uskraći od koga hoće. A ono što ti je počastio, ono što ti je dao, trebaš bude zadovoljan sa tim, makar imao, znači imalo i to osobina, to osobina vjernika. Zatim za riječ Allaha subhanahu wa ta'ala, وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا I Allah Đelešanu je taj koji je neovisan i hvale dostojan, kaže El Hamid je onaj koji vas je obavezao, Euđebe alikum, koji vas je obavezao da mu zahvaljujete. Moraš mu zahvaljivati, naredio te Allah te bareke vetala, obavezao te da mu zahvaljuješ i hamd i šukr činiš. Zatim kaže da ga hvalite na njegovom lijepom stvaranju. Sve što vidiš, Habibi, sve što te obkružuje, sve što vidiš i što ne vidiš, što je Allah te bare kvetala stvorio, moraš mu zahvaljivati, moraš ga veličati, moraš ga slaviti. Zatim kaže koje je stvorio vama, to što, vas obkružuje, što vidite, sve to stvorio radi vas, da vi znači imate od toga koristi i podario vam neizmjerne blagodati. Zbog toga se Allah te barek vetala veliča i slavi. Pa kaže shodno tome nastojte da budete bogobojazni, etqija, mutekije, oni koji se Allah te barek vetala plaše, boje i strahuju. Zatim kaže požurite da izvršavate pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu onome što je naredio i svemu onome što je zabranio. To se obuhvata ime El Hamid da mu zahvaljuješ, da, ga pohvaljuješ, da ga poštuješ, cijeniš, veličaš i slaviš zbog svega što je stvorio, što je tebi počinio, sve što ti je podario, sve što ti je dao, da ga veliča slaviš, da mu zahvalan budeš i da požuriš Habibi da pokorno činiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je on zaslužan nakon svega toga što ti ukazao da bude obožavan. Da se on subhanahu wa ta'ala slavi veliča. El-Hatabi Rahimahullah kaže El-Hamid je onaj koji je zaslužio svaku vrstu eh, pohvale. Svaku vrstu pohvale pa kaže na njegovim dijelima i radnjama. Što znači njegovim dijelima? Allah, Allah subhanahu wa ta'ala se opisao savršenim osobinama koje, kako smo kazali, ko prati znači, serijal iz predavanja Allahu i Tebare je tala osobina, Allah znači, ima osobine koje su znači, ti njegovog bića, njegovog zlata, lične osobine, a imamo osobine Allaha subhanahu wa ta'ala njegovih radnji, njegovih dijela, njegovog stvaranja. Sve što je stvorio. Znači ovdje se misli na to, misli se na to. Zatim kaže nakon toga, on se hvali i veliča u stanju poteškoće i stanju blagodati. Allah subhanahu wa ta'ala veličaš ga ne samo kad su izobi, kad imaš Habibi, da ga poslije sjetiš Allah subhanahu ne. On se veliča u stanju u stanju znači poteškoće, kad ti je teško, kad si u oskudici i kad imaš, kad imaš blagostanje. Zatim kaže u stanju oskudice i stanju izobilja. Allah te barek vetala, uvijek se, uvijek se veliča. Jer je on el hakim. Pogledajte sada. Znači on se veliča u stanju oskudice i izobilja. I kad imaš i kad nemaš. Allah subhanahu wa ta'ala se veliča, slaviš ga, spominješ ga, zahvaljuješ mu. A onda on završava pa kaže, zato što je on El Hakim, mudri, zbog čega? Sve što te je zadeslo, sve što te je pogodilo, sve što imaš i od dobra i od zla, a bibi moraš znati da se deslo iz Allahove te bareke vetara potpune mudrosti. Iz njegovog hikmeta. Ali si ti taj koji znaš da je sve ono što se dešava, nije to tek tako. Nego ima svoj cilj, ima svoju svrhu, ima svoju mudrost koju ti neka možeš dokući, nekada i ne moraš. Ali Allaha Đelešanu svim tim stanjima slaviš i veličaš, zahvaljuješ i slaviš ga i pohvaljuješ. <clears throat> Zatim kaže u njegovim dijelima u svemu onome što se dešava i nema znači u onome što se dešava, što vidiš da se događa od njegovih radnjih i dijela odredbe, da postoji neka greška i pogreška. Znači kaš kontaš, čovjek pogriješi, ljudi griješi, a Allah Đelešanu ne griješi. Ne može se opisati znači osobinom manjkavosti niti, znači nikada ne smije čovjek da pomisli na to. Nijekom slučaju. Znači, kaš, e, ono se desilo, promaklo kontrol, izostalo. Ne. Allah Đelešanu zna što se dešava i sve što se dešava, dešava se iz njegove apsolutne mudrosti i njegove pravednost, pravičnost Znači, Allah te barek i nikome, nikome nepravdu, nikome nepravdu ne čini. Zatim završava, kaže, on je hvale dostojan u svakom halu, svakom stanju. Znači ukratko, hvali dostojan u svakom halu, šta god da te zadesiš, šta god da osjećaš, gdje god da se nalaziš, u bilo kom mjestu, prostoru, nema kaš, evo ovdje mogu, tamo ne mogu, znaš. Allah Đelšan se slavi i veliča obožava u svim stanjima, u svim mjestima, u svim vremenima, u svim prostorima. I ne može čovjek biti vjernik, znači da se osjeća na jednom mjestu zemaljske kugle posebno, a ovdje na drugom mjestu pa se osjeća posebno uvijek Allah te barek tala i tamo i vamo i gore i dole svugdje, svugdje se veliča, hvali, slavi i obožava. <clears throat> El Bejheki, rahimahullah, je kazao El Hamid je onaj koji je zaslužan svake hvale, pa kaže on je taj koji posjeduje osobine savršenstva i pohvale. Kemal, znači potpuno savršenstvo i medh, znači vrhunac pohvale i zahvale da je Allah subhanahu wa ta'ala koji to posjedio. Zatim Ibn Kesir, pogledajte Ibn Kesir kako je definisao, kako je pojasnio. Kaže Ibn Kesir za ovaj ajet iz sure El-Bekare u 267. majetu وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ hamid. I dobro znajte da je Allah ala neovisan i hvale dostojan. Pogledajte kako kaže. Kaže El-Hamid je onaj koji je vrijedan hvale, koji je vrijedan hvale, pa kaže zaslužuje hvalu za sva svoja djela. Sve što Allah Đelešanu odrijedio, stvorio, zaslužuje hvalu zbog toga. Zatim kaže, za sve svoje riječi koje je kazao gospodar Tebare Kvetala, zakone i moći. Vjerozakon, šarijat. Znači, kad pogledate e, savršenstvo tog šarijata, Allah te bareke automatski je zaslužen, bude hvaljen, slavljen, da se veliča, da se obožava. Kad pogledate moć gospodara te bareke odmah znate da je on taj koji je zaslužan da bude obožavan, da se slavi i da se veliča. Pa kaže, nema istinskog Boga, niti gospodara osim, osim njega. La ilaha ilu. Nema znači istinskog Boga koji se može obožavati, koji se može poštovati, cijeniti, koji se može zahvaljivati, pohvaljivati, slaviti, veličati osim, osim Allah, osim Allah te bareke ve ta'ala. Šej Sadi, rahimahullah, njega često spominjemo, on ima i djelo koje je napisao Allahovim lijepim menima, e, a ujedno je bio jedan od velikih šehova od Ibnu Semina, rahmetullahi. Kaže, El Hamid, hvale dostojan, u svom savršenom biću. U svojim savršenim svojstvima. Lijepim imenima. On posjeduje najljepša imena, a njegova ili njegova svojstva su svojstva savršenstva. <clears throat> njegova, kaže, djela i radnje su u okviru, u okviru čega? Pravde i blagodat Razumijete? Znači njegova dijela i radnje, e, njegova odredba, stvaranje je u okviru pravde i dobrote. Znači sve što daje, sve što je odredio iz pravičnosti je odredio. Ovo što posjedješ iz njegove neizmjene, neizmjene dobrote prema svojim, prema svojim stvorenjima. <clears throat> to je od onih koji smo pokušali uzeti u značenju Allahovog te bareke imena El Hamid. Šta su plodovi ovog velikog imena? Prije svega Allah subhanahu wa ta'ala, kada smo shvatili da posjedi ime El Hamid i znači imena El Hamid, da je on taj koji se hvali, veliča, slavi, čovjek, vijenik treba da požuri Habibi da bude taj koji će Allaha veličati, koji će Allaha slaviti, koji će Allaha poštivati, koji će Allahu zahvaljivati u svim svojim stanjima, u stanju kada imaš, u stanju kada nemaš u stanju kada si iskušan, u nedači, da zahvaljuješ Allahu te bareke ve ta'ala. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čudan je primjer vjernika. Čudan je primjer vjernika. Šta god da mu se desi njemu je dobro. Šta god da mu se desi njemu je dobro. Razumijete? Znam se, čudan je primjer vjernika. Šta god da mu se desi njemu je dobro. Šta se može čovjeku desiti? I dobro i zlo. I dobro i zlo. Poslanik opisuje vijenika, znači šta god da mu se desi, njemu je dobro. Pa kada ga zadesi, kada ga pogodi blagostanje, nešto što voli, nešto što, što ga raduje, njemu je znači takvim postupkom dobro i kaže alhamdulillah. Pa mu kaže nakon toga bude dobro. A kaže nekad ga pogodi, pogodi nedača, problem, iskušenje, iskušan si Habibi. Kaže on postane strpljiv, izdržljiv, pa mu kaže opet bude dobro. Razumijete? I to je kad je samo stanje sa pravim istinskim vjernikom. To ne može svak. Ne može neko ko znači vjeruje ne vjeruje, ko ima slab imanj to. Ovo samo može osjetiti pravi istinski vjernik. I kada ga pogodi kakvo dobro i kada ga pogodi kakvo zlo. Zade si ga dobrota da Allah on zahvaljuje, si ga kušnja sabura, ne žali sahi, ne trči, ne jadi, ne priča ljudima i dan i noć to, tome je snašao, tome je snašno. On svoju tugu i svoj jad i svoje iskušenje iznosi samo Allahu subhanahu wa ta'ala, koji zna za njegov hal, ali ga je iskušao da vidi da li će biti od onih koji će saburati ili neće. Iskušao ga da vidi, znači da li će osaburat pa da mu oprosti grijehe. Iskušao ga pa da vidi, znači da li će mu nakon toga njegovog sabura povećati deređe. I neće ga pogađati, kako kaže poslanik sallallahu i vseleme, ne da će, sve dok ne bude išao zemljom, hodio zemljom, a on bude čist od grijeha. Znači, ne možeš kazati ja sam super vjernik, ekstra vjernik, nemaš iskušenja. Iskušenja moraju dolaziti za vjernike. I poslanik, ali salatu koji je bio najdraži Allahu te barek vetala bića, najbliži Allahu, najodaniji Allahu i niko nikada se ne može pojaviti kao Muhammed Ali Salatu Veselam. Pogledajte život poslanika. Pogledajte njegov mekanski period. Šta je sve, znači na, na kakva je iskušenja ilazio. I pogledajte medijinski period i kad je došla islamska država. Opet poslanik sallallahu alihi veselam iskušavan. ranjava, Gubio svoje najbliži. Razumijete, gubio. Danas čovjek kad izgubi svoga bliskog e, nekoga, izgubio sina Ibrahima na Uhudu šta se je desilo, šta se je desilo na Bedru, šta se je desilo znači kada su došli e, saveznici, šta se je dešavalo, šta se je dešavalo. Osjećao strah, sve znači osjećao poslanik sallallahu i I glad i žeđ su trpili znači oni koji su slijedili poslanika ali i A zar mi mislimo da možemo proći bolje od njih? I da kažemo, nato, ono, znači, budi fin, budi merhametl, ništa ti se neće desiti. No kakav god da ti budiš, ahi, iskušenje mora dolaziti. Iskušenje mora dolaziti da bi Allah Želšanu razotkrio, da bi klasirao, da bi odredio ko je iskren, ko je znači, neiskren svojoj tvrdnji. Ko tvrdi iz srca, ko ne tvrdi iz srca. Ko zaista Allah Želšanu obožava, koga hvali, koga veliča u stanju kada ima, u stanju kada nema, u stanju kada je na slobodi, u stanju kada je tamo negdje, znači zatvoren, kada je iskušavan radi Allaha te bareke da li će popust, da li neće popust. Pogledajte živote alima. Pogledajte znači koliko su oni prolazili kroz te, kroz te ona, institucije. Šta se dešavalo tamo? Koliko su trpjeli? I zla i nepravde. Ali su bili ustrajni. Bili su ustrajni. Nekada je neko od njih popustio. Zbog nečega što je pomislio znači da mu je opravdanje u tom postupku. Ali ko za nas garantuje? Kakvi smo mi? Da li smo se izgradili u stanju kada smo znači zaista u stanju da možemo se nadograđivati, biti dobri, iskreni, pravi vjernici? za ne daj Bože kada dođe neko stanje teže od toga. Jer je svako iskušenje kušen za čovjeka njegov iman. Kako će postupiti u tom trenutku? Da li će biti svjestan musliman? Da li će biti svjestan pravi vijenik? Da li će u tom trenutku kada dođe iskušenje postupiti kao iskren vijenik, kao pravi vijenik? Ili će kao džahim, Ili će kao džahim koji se diže na Allah subhanahu wa ta'ala? koji vrijeđa Allah, koji kaže šta, zašto ja Bože, zbog čega ja, pored toliko njih, zašto sam ja baš taj koji je iskušan sa tom tom, znači kućom. Zato čovjek ako bude zahvaljivo, ako se bude nadograđivao, ako bude zaista Allah te barek obožavao, čitao sir onih prvi, on će biti taj koji će se čvrsto držati i moći će uvijek svaku prepreku koja je u njegovom svakodnevnom životu da prijeđe, da prevaziđe. Jer je uz njega Allah te bareke i koji ga iskušava i koji mu daje blagostanje i koji mu daje znači tešku situaciju, ali mu daje izlazi iz svake teške situacije ako bude okličen sa svojstvom mu tekije, bogobojaznog Allahu te bareke wa ta'ala roba. <coughs> Allah Đelešanu kaže Alhamdulillahi rabbil alemin. Tebe Allaha gospodara te bareke ve ta'ala hvalimo. Koje gospodara? Rabbul alemin. Gospodara svih svjetova svega stvorenog. Hvalimo takvog gospodara. Ovdje određeni član koji je došao sa Elifom i Lamom, učenjaci kažu mu Fesiri, je došao iz razloga što znači se želi ukazati da potpuni ham, zahvala, pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, sobuhvatni hamd u svim stanjima, u svim znači, situacijama pripada Allahu subhanahu wa ta'ala da ga veličaš, da ga slaviš, da ga pohvaljuješ i da mu zahvaljuješ na svemu. U svim tvojim, u svim tvojim stanjima. Imamo hadis poslanika sallallahu alihi odnosno događaj koji se je desio Huzeifi ibn Jemanu. Hadis ćemo kazati toci na kraju. Pogledajte što se desilo znači kod njega. On sam prepričava da je došao poslaniku sallallahu alihi veseleme pa mu kazao kaže bejnema ene usali i sami'atu mutakelime jakul kaže u trenucima kada sam obavljao namaz znači dok je sam bio čuo je nekoga ko govori koji izgovara sljedeću dovu Allahumma leke alhamdu kullu gospodaru ili Bože moj tebi pripada sva zahvala sva pohvala tebi Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. al mulku kullu. I tebi pripada sva apsolutna vlast. Tebi Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Bijedike hajru kullu. Zaista posjeduješ svako dobro ili u tvojoj ruci je svako dobro, svaki hajr je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, znači, o, ovaj hadis, ovu dovu još ima, znači, nakon ovoga, Ibn Kesir rahimahullah kada navodi suru Fatihu, kada je tefsiri sa Elhamdulillahi Rabbil Alamin, da Allahu pripada sveobuhvatni, znači hamd, to Allahu subhanahu wa ta'ala pripada, znači pohvala i zahvala, navodi ovaj hadis kao dokaz da to njemu pripada. Zatim kaže, bijedike al hajru kullu, ilejke yurđaul emru kullu. Tebi se vraća svaka stvar. Koja stvar? Alanijetuhu osirruhu Svak, znači svaka stvar koju poznaješ ili čiju ti suštinu poznaješ, javnu i tajnu, sve će se Allahu vratiti. Svako stanje Habibi, sve što se radi, sve što se čini, bilo javno ili tajno, vratit će se Allahu te bareke, te bareke ve Pa kaže, fa ehlun ente tuhmed ala kulli kadir. Zaista si ti taj koji je dosljedan svakog hamda. Tebi to pripada, ti si zaslužan toga, ti si svemoguć, ti si svemoćan. Allah te bareke wa ta'ala. Nakon toga kaže Allahumma gfirli džemija ma meda min zunubi. Gospodaru moj, oprosti mi sve moje grijehe koje sam do sada počinio. Sve loše postupke, sve što sam učinio. Zatim kaže wa'simni fima bakije min umri. I sačuvaj me u ostatku moga života. Ono što je preostalo od trenutaka moga života, gospodaru, sačuvaj me. Nakon toga kaže varzukni amelen zakijen tarda bihi anni i počasti me, podari mi djelo. Znači plemenito djelo, čisto djelo, iskreno djelo koje ću raditi u ime tebe, koje će prouzrokovati zadovoljstvo da bude zadovoljan sa mnom. Zatim nakon toga kaže Fakale nebiju sallallahu alihi vseleme kada je saslužao u Huzefu koji mu je došao i kazao znači kada sam klanjao, kada sam bio u namazu, čuo sam glas koji je ovo izgovorio. Pa mu kaže poslanik, dake melek, etake ju alimuke tahmida rabbik. Zaista je to bio melek koji ti je došao da te poduči kako ćeš se zahvaljivati, kako ćeš pohvaljivati ili pohvaliti svoga gospodara. Ovaj hadis kao kaže šejh Albani, on je daif. Ali imam juti, znači u svom poznatom dijelu El Habaik fi Ahbari El Melaik u knjizi koja govori o, o, životu meleka, svijetu meleka, navodi puno rivajeta ovoga hadisa i kažu da oni jačaju, znači osnažuju jedni druge, tako da se može znači uzeti i onaj, prenositi i govoriti e, ova vijest koju je doživio Huzeife, nakon toga otišao obavijestio poslanika sallahu alijih veselem, a kažemo i činjenica, znači ne samo da imam sujut, ovaj hadis bilježi, imam taberi, zatim Bejheki, Ahmed, Ibn Kesir kada spominje ovaj događaj uopće nije ukazao na, na, slabost, na slabost ovog ovoga hadisa, čak znači više od toga ukazuje znači da ovaj hadis pojašnjava da apsolutna zahvala, pohvala pripada pripada Allahu te bareke ve taala govoreći o alhamdulillahi rabbil Alemin. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu kaže da je poslanik Allahu Alihi ve nakon povratka sa rukua učio sljedeću domu. Koju vi učite dovu nakon poratka sa rukua? I to je dova za koju je poslanik Allahu alijih i šta kaza. Jedne prilike, znači ta dova, hamden kathiran ibe mubareken fi, kaže poslanik sallallahu kada je klanjao obavljao namaz, čuo je čovjeka nakon sami Allahu limen hamiden da je izgovorio tu dovu, pa kaže poslanik nakon namaza, ko je taj koji je izgovorio tu dovu? kažu, odnosno javi se, ja sam. Hadis je vjerodostojan. Kaže, vidio sam preko 30 meleka. Bide, a ovdje se spominje. sin meleka. Vidio sam više od 30 meleka, to može imati značenje od 33 do 39. Da su se natjecali ko će prvi zapisati tu dovu. Zbog važnosti, koristi i značaja te dove. Znači koliko je krupnu dovu izgovorio, da su oni natjecali ko će je zapisati. A ta dova šta, sadrži? Hamd, pohvalu i zahvalu Allahu te bareke ve ta'ala. Pogledajte znači kolika je vrijednost da se Allah subhanahu wa ta'ala slavi i veliča, pohvaljuje onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Ovdje se radi o drugoj dovi koju isto tako bilježi ima muslim. Gdje kaže uh, Said al-Hudri kane Rasulullahi sallallahu alihi wasallam iza rafa'a ra'sahu min ruku kada je dizao i vraćao se sa rukua, podizao svoju glavu, izgovorio je sljedeću davu Rabbena lekel hamd, i ovo znao. Zatim kaže nakon toga, Mir us samavati val ard. Gospodaru, tebi pripada svaka hvala, svaka zahvala, ti se veličaš, ti se slaviš, tebi to dolikuje. Kaže ovdje, koliko se može popuniti između nebesa i, i, i, zemlje. Znači ono što obuhvata i nebesa i zemlju, toliko tebi to pripada gospodaru. Pogledajte kako e, poslanik sallallahu alejhi ve opisuje hamd koji pripada Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. Wa min ba'd. I kaže tebi pripada više od toga onoliko koliko ti hoćeš. Allahu znači koliko je zaslužen Allah te barek tog hamda. Zatim nakon toga kaže ehlu i međd. Zaista si ti taj koji jedino je zaslužan da se pohvaljuje, da se slavi, da se veliča. Zatim nakon toga kaže ehakuma qalal abd. I ovo je najistinitije što može kazati čovjek. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: abd." a svi smo mi tvoji robovi. Pa kaže Allahume la ma'ni ali gospodaru, niko ne može spriječiti ono što ti dadneš. Niko ne postoji, znači da može spriječiti ono što ti Allah te barek vetala odredio. Zatim kaže, vala mu'ti ali ma Niti može neko dati ono što ti spriječiš. Niko Habibi, ono što ti Allah odredio da dobiješ, dobit ćeš, niko to neće uskrati. Ono što ti on zabrani, ono što ti nije odredio da dobiješ, koliko god da se trudiš, nikada nećeš, nikada nećeš to dobiti. Zatim kaže, وَلَا يَنْفَوْ زَلْ جَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ I bogatstvo bogataša. Njegov ugled, sve što posjeduje, ništa mu od toga neće koristiti kod Allaha te barek koliko god da je bogat, koliko god znači da ima ugled kod ljudi, neće mu to koristiti bez bogobojaznosti, znači i poštivanja i slavljenja Allaha, Allaha te bareke, te bareke Ovo je dova znači koji je učio poslanik sallallahu alihi vseleme nakon povratka sa rukua. Zatim imamo hadis poslanika sallallahu alihi vseleme gdje kaže tuhuru šatrul iman. Čistoća je zaista pola imana. Pa danas ovu čistoću komentariše kako hoće. Može se obući ovako, može onako, može u kući biti ovako, može biti onako, bitan imam, bitan je, bitno učenje Kur'ana, bitno je slavnje. Habibi. Pola imana je čistoća. Allah Đelešanuhu voli koga? Mutetahirin. Allah Đelešanuhu voli oni koji se mnogo čiste kako kažu učenjaci, ovo obuhvata naš, e, naš e, vanjski izgled, našu odjeću, našu kuću, avliju, dvorište, sve. Allah voli oni koji čiste to, ali isto tako voli oni koji se brinu, brinu o svojoj duši, koji čiste svoju dušu od protjeva, strasti, kufra, širka, licemjerstva i svega znači oni negativni, negativne osobina koje ne smije dođu i da se nađu kod vjernika. Ali isto tako Allah voli znači oni koji brinu da budu čisti, da budu uredni, da lijepo izgledaju, Allah subhanahu wa ta'ala takve, voli. <laughs> Kaže poslanik sallallahu Walhamdulillahi ul mizan. A riječi alhamdulillah popunjavaju vagu Terezije na sudnjem danu. Pogodajte. Kad kažeš alhamdulillah, koliko to znači, znači kod Allah, koliko je vrijedno, koliko je veliko da popunjava Terezije na sudnjem danu. Pa zatim kaže poslanik sallallahu alihi wasallam "Wa subhanallahi walhamdulillahi temla'ani aw temla'u ma baina as-samawati wal A riječ subhanallah, walhamdulillah popunjavaju Habibi ono što je između nebjesa i zemlje. Koliko je znači to krupno, koliko je veliko, koliko je znači kod Allaha subhanahu wa ta'ala važno da ga slaviš, da ga veličaš, da izgovaraš te dove. Koliko smo puta u da te dove iskažemo, da kažemo u toku dana, ali mi znači se u nekim drugim nebitnim stvarima. Naša sjela, nakon sjela, ulicom ideš, kuć se vraćaš, odlaziš na posao, imaš obaveze. Koliko puta Allaha te barek tada spomenemo. A pogledajte te vrijednosti, koliko čovjek može da Allah subhanahu tada spominje. A znak da voliš Allaha Đelešanu ili znak da voliš nekoga je znak u onome koliko ga puta spominješ. Znate kada spominješ oca i majku, to ukazuje ti voliš oca i majku. Kada Allaha često spominješ, mnogo spominješ, to je znaj da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga cijeniš, poštuješ, slaviš, veličaš. <clears throat> Zatim druga dova, znači o hadis bilježi muslim. Druga dova u kojoj kaže poslanik sallallahu alihi wa Ehabbul kelami ila Allahi arba. Najljepši, najdraži govor Allahu subhanahu wa ta'ala su četiri riječi četiri znači rečenice ili četiri riječi. Koje su to četiri rečenice? Četiri riječi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu, wallahu akbar. Fala je durruk, kaže poslanik sallallahu alijih veselam. Neće ti štetiti. Od koje god da od tih rečenica i riječi. Kako god. Samo ćeš imati korist. Što znači slaviš i veličaš Allaha te bareke ve ta'ala. Što znači ovdje? Znači da je najdraži govor Allahu subhanahu wa ta'ala koji? Prouči. I otpočeo kako treba. Kako god da otpoče, a vi ispravljaj, kako god da otpočne, odakle god da počne, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, ispravno. Kako god slaviš, veličaš gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Od Mutarifa ibn Abdillaha, ibn Šahira, rahimahullah, koji je bio tabina, njegov otac je bio poznat asab poslanika sallallahu alihi vseleme, da je čuo Imrana ibn Husajna kako kaže radi Allahanhu. Danas ću ti, kaže, kazati hadis. Hadis je zabilježen kod imama Ahmeda, Marfu, ovo je govor koji govori o gajbu, a ashab ne govori o gajbu, znači po svom šefu, svom nahođenju, nego mora biti znači nešto da je čuo od poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa kaže, danas ću te podučiti hadisu kojim će ti, kada ga čuješ, znači kada ga čuješ, Allah će ti podariti da se koristiš nakon ovoga dana, znači. Imaćeš korist od njega puno. Pa kaže, znaj da su najbolji Allahovi robovi na sunjem danu, pa ih opisuje. El Oni koji su mnogo Allaha slavili, veličali, pohvaljivali, zahvaljivali. Sve obuhvata. Znači, hammadun, oni koji su mnogo Allaha veličali, slavili, koji su ga pohvaljivali, nako kako njemu dolikuje i koji su bili zahvalni Allahu i Tebare robovi. Najbolji ljudi na sudnjem danu su ti. Najbolji. Imali nas među njima? odgovorit ćemo svi sami sebi. Zatim, drugi plod, da je Allah subhanahu wa ta'ala sam sebe pohvalio na mnogim mjestima u Kur'anu. Allah subhanahu wa ta'ala sam sebe pohvaljuje. Prije svega, pohvaljuje sam sebe na rububijetu, da njemu znači pripada Allahu subhanahu wa ta'ala gospodarstvo, da je on gospodar svega, stvoritelj svega, spušta kišu, daje da rastinje raste, usmrčio, oživljuje, sve to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, znači Allah subhanahu wa ta'ala to posjeduje, pa sam sebe slavi veliča i pohvaljuje u Kur'anu, pa kaže Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Razumijete? Znači tebi Allahu subhanahu wa ta'ala pripada svaka hvala, pohvaljuje gospodar subhanahu wa sam sebe na rubu bijetu, da je on gospodar svih svjetova, sve stvorio subhanahu wa Pa se pohvaljuje. Znači iz ovih ajeta, sad, znači iz ovog, e, sada kada budemo govorili gdje je Allah subhanahu wa ta'ala, u kojim znači ajetima se pohvaljuje, zbog čega se pohvaljuje, tu nam je smisao da vidimo znači ko je naš gospodar Allah te bareke koji je zaslužan da bude znači hvaljen, da se slavi, da se veliča. Zatim pohvalio je sam sebe na spuštanju Kur'ana, knjige, upute čovečanstvu. Pa kaže Allah Đelešanuhu u suri El u prvom ajetu, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitab. Pogledajte. Hvala pripada kome? Allahu subhanahu wa ta'ala koji je objavio i spustio na svoga roba kitab. Kur'an. Zatim sam sebe slavi veliča u stvaranju nebesa i zemlje. Da je on stvori nebesa i zemlju. Kad razmisliš i promisliš o Kur'anu, vrijednosti Kur'ana, upute Habibi, da nema Kur'ana, svi bi zabludi bili. A Allah Đelešanu želi stvorenjima hajr, pa im je poslao knjigu, spustio knjigu i poslanika, sallallahu alihi wasallam, da uputi čovječanstvo. Uputa koja vodi do dženeta koja vodi do ženeta. Okretanje od toga vodi do vatre. Pa Allah ili nam spustio knjigu. Pogledajte te vrijednosti. Vječno uživanje. Pa se pohvaljuje zbog toga. Zatim se hvali, slavi i veliča. Zbog čega? Zbog toga što je on stvorite nebesa i zemlje. Pa kaže Alhamdulillahi se halaka samavati jala zulumati val nur. وَالنُّورِ ثُمَّ keferu bi rabbihim Koju nepravdu čine mnogobožci. Allah Đelešanu kaže u ovom kuranskom majetu, braćo. Hvala pripada onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Sva nebesa i sve zemlje. I njemu pripada hvala i na drugom svijetu. Fil ahire. Zatim kaže, thumme lazine keferu bi rabbihim ja'dilun. A oni koji ne vjeruju Allaha Đelešanu, pored svih ovih očitih dokaza, drugi Allahu subhanahu wa ta'ala smatraju ravnim izjednačavaju, znači da su i oni ti koji mogu tako nešto učiniti. Nikada, ni u kom slučaju. Allah Đelšan, njemu pripada On je taj koji je stvoritelj. On je taj koji stvara, rastvara, daje život, usmrćuje. Sve što vidimo, znači što je stvoreno, sve je gospodar Tebare Kevetala stvorio. I sam sebe slavi veliča na tome. Pa zamislite koliko su stvorenja potrebna da slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala kada shvate i kada razumiju ovo na što ukazuje gospodar Tebareke, tebareke wa ta'ala. Zatim se je pohvalio da njemu pripada apsolutna vlast u suri sebe u prvom ajetu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil ahire wa huwa alhakimul khabir. Njemu pripada hvala i na nebesima i na zemlji. I njemu pripada hvala i na drugom svijetu. A on je El Hakim, mudri i El Habir o svemu obavješteni. I svoje apsolutne mudrosti sve je stvorio i sam sebe hvali i veliča. Sve što je na nebesima, sve što je na zemlji i nebesa i zemlju, sve je gospodar stvorio. Zbog toga je on taj koji se hvali, veliča i slavi i on je taj koji je znači o svima onima koji su i na nebesima i na zemlji, o svem onome što radi, o svemu onome što čini, ništa od njihovog stanja mu nije nepoznato. Posljed je apsolutno za nje o svima njima. Zatim Allah Đelešanuhu je pohvalio sebe, kako kažu učenjaci, onoliko koliko obuhvata prostor i vrijeme. I pogledajte kuranski ajet kako dokazuju. U suri Rumu u 17. i 18. ajet Allah Đelešanuhu kaže فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون I slavljen i hvaljen je Allah te bareke ve ta'ala i kada omrknjavate i kada osvanjavate. I ujutro i naveći. Pogledajte kakav je prostor i vrijeme, znači kako, su, kako obuhvati ovaj kuranski ajet. Zatim kaže, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ I njemu pripada hvala i zahvala i pohvala i na nebesima, sve što nebesa obuhvataju i na zemlji sve što, e, što zemlja obuhvata. Wa ashiyan wa I na večer i u popodnevnim časovima. Nakon Pogledajte. U svim tim trenucima, u svim tim stanjima, u svim tim vremenima, u svim tim prostorima Allahu subhanahu wa ta'ala pripada hvala da bude hvaljen, da bude veličan, da bude slavljen. Samo njemu te bareke, te bareke wa ta'ala. Zato čovjek kada shvati, kada razmisli o stvaranju, o ovome svemu što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, vidjet će kako je Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allazi ahsana kule šeine halaka, koji je savršeno sve stvorio. On je taj subhanahu wa ta'ala koji je zaslužan zbog svega toga da bude obožavan. Pa pogledajte nepravde koju čine ljudi kada okreću glavu tog gospodara koji je sve to stvorio, savršene znači oblike svima dao i ne samo ljude, nego pogledajte kosmos, zvijezde, nebesa, zemlju, planine, rijeke, sve što nas okružuje. Od žive i nežive, znači, prirode. Vidimo, znači, koliko je savršenstvo našeg gospodara Tebare Kvetala, kolika je njegova moć, a koliko mi malo zahvaljujemo i koliko mi malo, znači, Allahu subhanahu wa i hamdi šukr činimo. Poslanik sallallahu alihi wasallam kaže Afdalu zikr La ilaha illallah afdalu dua a najbolja znači dova je elhamdulillah. I ova hadis je Hasan kako kaže šejh Albani rahmetullahi. Znači najbolji zikr je la ilaha illallah. Kako je došao vjerodostojnim hadisma, pa nije došao jedan poslanik sa boljim riječima, sa boljom, znači izgovorenom rečenicom od la ilaha illallah. To je najjača rečenica koju može čovjek izgovoriti. Ali isto tako najbolja dova koju možeš proučiti, alhamdulillah. Da kažeš hvala Allahu subhanahu wa ta'ala svakom stanju. Zatim iskazivanje hamda, treći plod. Kada zahvaljuješ i pohvaljuješ Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako njemu dolikuje, to prouzrokuje ili to je sebe da budeš od onih sa kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Kako? Kaže poslanik sallallahu alejhi wa u hadisu koji bilježi Muslim: "In Allahe la yarda 'abdi أن يأكل أكلة فيحمده عليها أو يشرب شربة فيحمده عليها Zaista Allah Đelešanuhu je zadovoljan sa onim čovjekom koji uzme zaloga i neke hrane, koja je dozvoljena hrana, pojede, zatim se zahvali Allahu te bareke na tome. Ili uzme gutljaj nekog pića koje je dozvoljeno, popije i zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešan kaže je zadovoljan sa takvim čovjekom. Znači koliko jednostavno, koliko lahko, ali ovo ne može svaku rata Habibi, osim onaj koji živi znači, svoje trenutke svoga života u pokornosti Allahu Subhanehu Subhanehu wa ta'ala. Zatim na kraju ćemo završiti onome što smo govorili na početku, da Allah subhanahu wa ta'ala svoje ime spominje El Hamid prije nekog imena znači od drugih Allahovih lijepih imena ili nakon nekog od njegovih lijepih imena, što ukazuje na savršenstvo, znači nad savršenstvo kako smo kazali iz uvodnih predavanja. Trebamo brati pažnju. Prije svega u suri Lukman kaže Allah Đelešanuhu fa inna Allahe ganijun hamid. Zaista je Allah Đelešanuhu neovisan i on je svake hvale dostojan. Učinjaci kažu njemu te bareke pripada svaka hvala na svim blagodatima koje ti je podario. Jer je došao ime Gani, koji je neovisan, koji ima sve riznice. Svo bogatstvo Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje. Iz tih riznica daje ljudima, stvorenjima koliko on subhanahu wa ta'ala hoće. Što znači, što ti dadne, što ti spusti, čime te obskrbi, da budeš taj koji će mu zahvaljivati, koji će ga veličati, pohvaljivati, jer on je zaslužan, zaslužan, hamid, samo njemu to dolikuje i samo njemu to Tebare Kvetala pripada. Zatim u suri Hud u 73. majetu kaže Innahu hamidum međid Zaista je on hvale dostojan i slavljeni Allah te bareke Kažu učinjaci Njemu subhanahu wa ta'ala pripada svaka vrsta zahvale i pohvale na njegovom savršenstvu, na njegovoj veličini, na njegovoj moći, na njegovoj snazi. Međid, Hamid međid. Njemu dolikuje da bude e, slavljen, hvaljen, jer je on međid slavljeni. Nad njegove tebare koje tala uzvišene, znači savršene moći. Zatim u suri Ešura u 28. majtu kaže da huval valijul hamid a on je istinski zaštitnik i njemu znači pripada i dolikuje svaka hvala subhana zaštitnik vjernika kada shvatiš i razumiješ da te Allah štiti, da te pomaže, da ti spušta pomoć, da ti daje pobjedu, da te štiti od svega onoga što je zlo i od dušmana i onoga što osjećaš, koji te liječi, koji ti daje zdravlje, da je tvoj istinski zaštitnik, on je taj koji istinski zaslužuje da bude pohvaljivan, da se njemu zahvaljuješ na svemu tome što si dobio od njega te bare kevetala kao dar. Zatim kaže u sura Al-Buruđ El Aziz Hamid i on je taj koji je snažni, koji je jaki i hvale dostojni. Kažu učenjaci da je on taj koji je jedini hvale dostojan. Zbog čega? Jer je on el aziz, moćni, snažni, koji daje snagu svojoj stranci da izdrži, da pobjedi, njegova stranka u iskreni pravi vjernici, da podnesu poteškoće, iskušenja i daje im izlazi svake situacije. Zato je on taj koji se pohvaljuje, koji se hvari, koji se slavi i kome je zahvaljuješ u svim i na svim svojim stanjima i halovima. Toliko za večeras molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari i meni vama da se koristimo od ovoga, da budemo od onih koji Allahu te bareke wa ta'ala i hamdi šukrem mnogo čine, da nas učisti na pravom putu, da ustabili naše korake u pokornosti njemu te bareke u da uputi naše zalutale, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da jedini safove muslimana u Bosni i Hercegovini, a i u drugim mjestima širom svijeta. Subhanak Allahum hamdik, ašhadu an la ilahi la anta stakvirka alaikum